Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է տաղավարում աշխատում է Վարդուի Բաղդասարյանը ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է Օրվա եթերաժամին մեր ծրագրի տաղավարում հյուրընկալվել է Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան հիմնադրամի գործադիր տնորեն Վասպուրակ Կարապետյանը։ Բարեկամներ, մեր զրույցն առաջարկում ենք Վարդյաններ անց։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ընդունել եք մեր հրավերը։ Հիմա մեր տաղավարում ենք եւ մենք կարող ենք զրուցել։ Շնորհակալ եմ ձեզ հրավերի համար։ Պարոն Կարապետյան, քանիցս փորձել ենք հանդիպել ուղիղ եթերում, չի ստացվել, եւ դա նպատակ էր մի տեսակ նաեւ մեզ համար, մեր հաղորդում ավելի կենթանի դարձնելու համար, եւ խոսենք Եզնիկ Մոզյան ուսումնարան հիմնադրամի մասին, սա ձեր երազանքներից մեկն էր։ Այս ծրագիրը կարծում եմ դուք եք մտահղացել եւ հետամուտ եք եղել ոչ որ այն իրականություն դառնա մի փոքր անդրադառնանք այդ խնդրեմ մեկնարկին անպայման Եզնիկ Մոզյան արիստագործական ուսումնարանի ծրագրի մտահղացումը իմս չէ բայց անշուշտ որ նաև առանջվում է իմ երազանքներին քանի որ միջև ուսումնարանի ծնունդը ես արդեն իսկ Արցախում էի աշխատում էի շինարարության ոլորտում եւ ինձ շատ ծանոթ էր արիստագործ վարպետների պակասը դա ես գիտեի դրա համար առաջարկը սիրով ընդունեցի Իսկ պատմությունը հետևյալն է. Ֆրանսահայ Եզնիկ Մոզյան անունով դերցակ կար, ով որ ամբողջ կյանքը որպես դերցակ աշխատել եւ շատ լավ գիտեր թե դերցակի աշխատանքով եւ արեստի միջոցով ինչպես կարելի է գումար վաստակել եւ արժանապատիվ ձևով ապրել, շատ լավ գիտեր դրա արժեքը։ Մահից առաջ նա միշտ կրկնում էր, որ պետք է Հայաստանում կամ Արցախում մի արեստի դպրոց կառուցենք ոչ երիտասարդները գործ ունենան եւ չթողնեն գնան երկիրը։ Եվ իր սիրած խոսքերից մեկը, որ անընդհատ կրկնում էր, ասում էր արեստ ունեցող երիտասարդը անօթի չի մնա։ Նմանատիպ խոսքեր շատ կան, ժողովուրդը շատ է օգտագործում։ Եվ դա մենք որոշեցինք անմահացնել, հուշատախտակի, այո, հուշատախտակի վրա, որ իրեն նվիրված մենք տեղադրեցինք ուսումնարանի շենքում, ներքևի մասում երկու լեզվով գրված է իր խոսքերը։ Գաղափարը ինքը տվեց քրոջ ամուսնուն, քրոջ Փեսային ավելի ճիշտ, ինքը ընտանիք չուներ։ Ռոբերտ Այդաբիրյան անունով մի շատ հայրենասեր եւ բազմավաստակ մի ազնվորության, ով որ հետամուտ եղավ ծրագիրը կյանքի կոչելու։ Մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծվեց Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի կողմից։ Հանձնաժողովը այցելեց եւ Հայաստան, եւ Արցախ, տարբեր շրջանակներում քննարկումներ անցկացվեցին, դա 2009 թվականն էր։ Եվ որոշում կայացվեց այդ բոլոր քննարկումների արդյունքում, որ պետք է բացվի ուսումնարան, որը գլխավորապես սկզբից կլինի շինարական մասնագիտություններ եւ դա ավելի ճիշտ կլինի որ բացել Շուշիում։ Եվ գործը գլուխ եկավ աստորեն։ Գործը չնայած որ շատ թերահավատների, ի հեճուկս շատ թերահավատների գործը գլուխ եկավ, որտեվ շատ հետաքրքիր թիմ հավաքվեց, այսինքն մեր թիմում կային եւ ֆրանսահայեր, եւ ֆրանսիացիներ, եւ իտալական ծագումով ֆրանսիացիներ, եւ հայաստանցիներ, եւ արցախցիներ մի խոսքով Եվ այդ մի գաղափար էր, որի շուրջ համախմբված մարդու տեսակ կար, ովքեր որ գիտեին խոսքը գործի կոչել, հա, այսպես եթե ասենք, մենք հավատացած էինք, հավատացած էինք։ Պարոն Կարապետյան խորթային տարիներին կար Ստեփանակերտում արհեստագործական ուսումնարան, բնականաբար պատերազմի տարիներին փակվեց, հետո նորից վերաբացվեց գիտեք, համագործակցում եք, որի մասին կխոսենք այսօր մեր հաղորդաժամին։ Այնուամենայնիվ կոնկրետ շինարարական մասնագիտությունների գծով ինչի կարիքը Արցախում եւ ինչու չէ նաեւ Հայաստանում, չնայած Արցախի համար աշխատում են Հայաստանից եկած վարպետները, բայց այնտեղ էլ վարպետների ծով չէ, այսպես ասած, եւ այս մասնագիտությունների գծով կարծում եմ սա բավականին մեծ առաջընթաց էր։ Հիմա խոսենք այն 6 մասնագիտությունների մասին, որոնք նախնական շրջանում նախատեսված էր եւ արդեն գործում էր։ Նախնական շրջանում նախատեսված էր 3-ը, հենց սկզբից Իհարկե 6-ը կար մեր ծրագրերում, բայց նախնական ինչի մենք սկսեցինք 3 մասնագիտությունից։ Վերցրեցինք հիմնական պահանջարկ ունեցող երեք մասնագիտությունները, դա մենք հասկացանք, երբ որ խորհրդակցեցինք Արցախի քաղաքաշինության նախարարության անպատասխան մասնագետների, կառավարության անդամների, տարբեր շահագրգիռ անձերի, գործատուների հետ, վերջապես եկանք եզրակացության, որ լավ կլինի նախ 3 ամենապահանջվածները Եվ լավ կլինի, որ մենք սկսենք շատ հիմնավոր վստահ քայլերով, ոչ թե միանգամից գովազդենք, ասենք ինչ որ ծավալների խնդիր չէր դրված, այլ ինչ որ անում ենք, լավ անենք։ Դրա համար 3-ից սկսեցինք եւ հիմա արդեն հասանք 6-ին։ Հիմա մենք ունենք շինարարության ոլորտի հիմնական 6 մասնագիտություններ։ Դրանք են շինարարմոնտաժային եւ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, հարդարման շինարարական աշխատանքներ, մետաղամշակում, ջերմատեխնիկական եւ սանտեխնիկական աշխատանքներ, ատաղցագործական աշխատանքներ եւ էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ ովքեր իրավունք ունեին ընդունվել ուսումնարան։ Կարծում եմ սահմանափակ էր, նաև տարիքային առումով։ Սահմանափակ էր, որտեվ սկզբից ծրագիրը մեկնարկեց, Կրթական ծրագիրը նախատեսված էր հիմնական կրթության բազայի վրա, դրա համար սահմանը դրված էր 9-րդ դասան ավարտած աշակերտների համար։ Այո, պատանիների։ Իհարկե, մենք հաշվի առանք նաև շատ ցանկացողների, որ մի տարի առաջ էին ավարտել, քանի որ այո, նրանց էլ ընդունեցինք եւ չենք զղջացել, անշուշտ։ Իսկ մեծահասնակները իրավունք չունեն մի քիչ ավելի տարի։ Մեծահասակները անպայման իրավունք ունեն, ուղղակի մենք էլի որպեսի ծրագրեր բոլորը չխառնենք իրար, աստիճանաբար պետք է շատ սահուն անցում անենք, պետք է պատրաստ լինենք, որովհետև նրանք լուրջ ծրագրեր են, յուրաքանչյուր կրթական ծրագիր ունի իջ արդեն դասախոսը, մեթոդները եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար մենք շատ էլ չենք ուշացրել։ Այսինքն առաջին տարին միայն առաջին կուրս էր։ Այո, միայն առաջին կուրս։ Առաջի տարին 75 երեխա ընդունեցինք։ Հիմա փաստորեն ավարտին մենք ունենք 45-ը։ Սա բացառիկ էր։ Իսկ ուսումնարանում կարող եք տեղավորել մոտորապես Ուրեմն քանի որ մեր մոտ հերթագայության ուսուցման համակարգ է, այսինքն հիմնական մասը աշխատում են հիմնարկություններում, ժամանակի 2/3-ը աստորեն հիմնարկություններում են սովորում։ Դա հնարավորություն է տալիս մեզ մինչև 500 աշկերտ ունենալ։ Ինչու աշկերտ։ Աշկերտը իսկական բնորոշումն է մեր համակարգի, քանի որ հնուց եկած դա բառը, մաքուր հայերեն բառը, եւ դա մենք սահմանումը նաեւ տվեցինք որպես կրթության մասին օրենքի լրացում Արցախի հանրապետության։ Դա Արեստագործ վարպետի մոտ ուսումնառություն իրականացնող անձն է։ Ռուսերեն ասում են «ուչենիչեստվա», ֆրանսերեն «ապխոնտիսաժ» եւ այլն։ Ուսումնարանը ֆրանսիական ուսումնարանների նմանատիպ հաստատությունների կառուցվածքն ուներ փաստորեն երևի Այո. փորձ ուսումնասիրվել է եւ մոտավոր հաշվարկներով տեղակայվել այստեղ Ուսումնարանի շենքի ճարտարապետական լուծումները չասեմ նույնությամբ հարմարեցված է նախ մեր պայմաններին, բայց շատ նման է նաև Փարիզի շրջանի մի ուսումնական հաստատության։ Դա իր կառուցվածքով յուրահատուկ է, որտեղ բաժանված է առանձին ադմինիստրատիվ մասի, որը լրիվ առանձին է մասնագիտական մասից եւ մասնագիտականը յուրաքանչյուր մասնագիտություն ինքը լրիվ էլի առանձին է մասնաճյուղերի տեսքով այսինքն այո դա առաջին մասնաճյուղ կամ մասնաշենք երկրորդ ճարտարապետական տերմինով եթե ասենք ոչ մի զոնավորում այսինքն զոնավորված յուրաքանչյուր մասնագիտությունն իր հերթին է առանձին զոնայում ինքը իր սանհանգույցով, հանդերձարանով, ցնցուղարանով, ենթակառուցվածքներով։ Արեստանոցը իր տեխնոլոգիական լսարանով Պարոն Կարապետյան, հետաքրքիր է մենք ճունեինք մասնագետներ, շինարարներ, փայտամշակներ, մետաղամշակներ, բայց արդեն կար գործումեր ուսումնարանը եւ հետաքրքիր է թե ինչ մասնագետներ պետք է դասավանդեին սովորեցնեին։ Ամենադժվար խնդիրը թերևս։ Դա իսկապես շատ դժվար էր։ Երկու իշխող տեսակետներ կար ֆրանսիական կողմը պնդում էր, որ մենք պետք է վերցնենք շինարարության ոլորտի կայացած վարպետների եւ իրենց որպես մանկավարժներ պատրաստեինք։ Ես ավելի շատ հակված էի միքս տարբերակին որտեվ կյանքի փորձը երբ որ նայում ենք միշտ հին ու նոր սերունդների բանավեճի եւ փորձերի փոխանակման արդյունքում մենք լավ product ենք ստանում այսինքն ամեն դեպքում միքսը շատ լավ բան է Իհարկե, ամենալավ արդյունքը նա է, երբ որ մենք փորձով կարողանում ենք հասկանանք, համոզվենք, տեսնենք մեջ տեսակետներում պատկերացումները իրականության հետ ինչ աղերս ունեն։ Հանդիպումներ կազմակերպեցինք, իրենք էլ զրուցեցին, տեսան երիտասարդների հետ էլ, արդեն կայացած այո մասնագետների հետ էլ։ Որոշվեց, որ ուրեմն լավ կլինի, գոնե առաջին этаպում շինարական մասնագիտություն ունեցող բարձրագույն ավարտ երիտասարդների ընտրենք, տանենք Ֆրանսիայի մասնագիտական հաստատություններ վերապատրաստենք իրենց որպես եւ վարպետ եւ մանկավարժական փորձը փոխանցենք։ Հիմա Փարք Աստծո որ ժամանակը ցույց տվեց, որ չենք սխալվել։ Արդյունքը տվեց ու դա նաեւ ազգային հպարտության զգացում է, որ իրենց թերավացությունն էլ կյանք չունեցավ, իրենք հետո խոստովանեցին, որ մենք ուղակի ապշած ենք։ Երբեք չենք պատկերացնի, որ երիտասարդները կկարողանան սա անել։ Այսինքն, երբ որ մի գործ կատարվում է համագործակցության մակարդակով, ինչ որտեղ տուժում է եւ ինչ որտեղ շահում է, եթե համագործակցությունը առողջ մտնոլորտում է, անպայման պետք է շահի։ Իսկ երբ համագործակցությունը Ղարաբխեցգետին գայլաձուկ համատեքստում է, երբ մեկ ասում է ես եմ տնորենը, ես եմ շենքը կառուցել, պետք է ինձ լսեք, խնդիրներ են են ցակում, ուրեմն պետք է թողնել հեռանալ ծրագիրը կամ գործը։ Ձեր պարագայում կարողացաք ընդհանուր հայտարարի գալ։ Ցանկացած լավ արդյունք, որպեսի հնարավոր լինի ապահովել, պետք է խաղաղություն, խաղաղ հանգիստ պայմաններում աշխատել։ Իսկ պարտադրող չկար։ Պարտադրող չկար բացարձակապես իսկ խաղաղության հասնելու համար պետք է ուրեմն փողզիչում։ Փողզիչումը շատ առողջ տեսակետներ էին, բայց առողջ տեսակետները բոլորը դրեցինք սեղանին, փողզիչումով հասկացանք, թե որն է նախընտրելի։ Երբեք սեփական ամբիցիաներ չունեցել ոչ մի մասնակից։ Եվ հիմա էլ մեր հաստատությունում մի ընտանիքի նման է։ Բարոն Կարապետյան, ինչպես բոլոր ուսումնարաններում, իննամյա կրթության հիմքի վրա բնականաբար երիտասարդներ այդ պատանիները ոչ միայն մասնագիտական փորձ են ձեռք բերում, նաև հանրակրթական ուսում են ստանում իսկ հանրակրթականի մասով այս մասնագետները դրանք տարբեր են, չէ՞, եւ ուսուցիչները, որոնք առանձին են, իրենք միայն զբաղվում են հանրակրթական առարկաների դասավանդմամբ, ու մենք շեշտադրված հանրակրթական առարկաները հարմարեցնում ենք յուրաքանչյուրը տվյալ մասնագիտության հետ, այսինքն յուրաքանչյուր մասնագիտության պահանջներին համապատասխան, ավելի ճիշտ, մենք կազմում ենք թեմատիկ պլաններ եւ այդ թեմատիկ պլաններին համապատասխան արդեն հանրակրթական առարկաները դասավանդում են։ Պարոն Կարապետյան, այստեղ կարծրատիպեր կան, որ ուսումնարան սովորաբար ընդունվում են դպրոցներում ավելի թույլ սովորող աշակերտները, բայց երբեմն կյանքը ցույց է տալիս, որ այդ թույլ սովորող աշակերտները շատ լավ հրաշալի մասնագետներ են դառնում։ Այս թույլ սովորողների բանակը եկավ ձեր մոտ Իհարկե ժամանակի ընթացքում կարծրատիպերը փշրվում են։ Ես շատ կուզենայի, որ մեր ունկնդիրները մեկն միշտ մոռանան ֆեզո հասկացողությունը, որ անընդհատ կրկնում են, միշտ ասում ենք, որ սա ֆեզո չի, պատմությունը ինչպես որ ստեղծվել են այդ վեզոները, ընդհանրապես կապ չունի մեր ուսումնարանի ստեղծման պահանջների հետ։ Մենք տարեց տարի նկատում ենք, որ հավաքակազմը դիմորդների ավելի ու ավելի շատ լավ սովորող երեխաներ են գալիս։ Եվ կարծրատիպ, այսքան շատ մեծ մեղքի զգացում պետք է ունենա, որ գնահատեն մարդիկ, թե գիտես, այս մեկը վատ սովորող է, լավը չի եւ այլն։ Ցանկացած երեխայի մեջ կա թաքնված մի տաղանդ, տաղանդ մի շնորհք, որը ուղակի ուղակի բարեհոգաբար, գտասրտաբար ծնողի նման պետք է ուսուցիչը կարողանա վերհանի։ Պարոն Կարապետյան, իսկ կեցության պայմանները Կեցության պայմանները ուսումնարանին կից կահանդակացարան հոյակապ պայմաններով դա ընդհանուր ուսումնական ավանն է պատկանում այնտեղ բացարձակ բոլոր անդրաժեշտ պայմանները կան որ նույնիսկ ֆրանսիացիները եւ ուրիշ օտարերկրացիներ որ այցելել զարմացել են որովհետեւ իրականում որևէ տեղ չկա նմանատիպ բան բացառապես անվճար է տրամադրվում ամենակարևորը եւ 3 անգամյա անվճար սնունդ էլ հանդակացանում ստանում են Պատանիները նաև վարձատրվում են որոշակի աշխատանքի դիմաց։ Պատանիները բացի պետական կրթաթոշակը, նաև իրենք կոչվում է աշկերտության պայմանագիր, դա նույնպես օրենսդրական ակտ է արդեն, որ գոյություն ունի, պայմանագրի շրջանակներում իրենք վարձատրվում են իրենց կատարած աշխատանքների դիմաց։ Եթե գախնիկ չէ, մոտորապես <clears throat> ինչ գումար է կազմում դա։ Ուրեմն օրենքով սահմանված կարգով վարձատրվում են նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Ես ավելի կոնկրետացնեմ, քանի որ անչափահասներ են աշխատաժամանակը օրական 4 ժամ է, այսինքն մոտավորապես 27500 դրամ ամսական։ Այսինքն գրպանի փող ունեն, կարող են չանհանգստացնել ծնողներին։ Բայց իրականում ավելին են վաստակ կարողանում են։ Փառք Աստծո, որ ստացվում է։ Պարոն Կարապետյան, ուզում եմ անդրադառնանք Շուշի քաղաքին, որովհետև Շուշիում բացվեց այդ ուսումնարանը, սա նաև Շուշիի վարկանիշի խնդիր է, Շուշին գիտենք արհեստների եւ արվեստների խաչմերու կեր հանգույց էր, գիտենք որ Շուշիի բնակիչները ով արհեստ ուներ, արհեստը բարձրացնում էր արվեստի մակարդակի եւ ով արվեստ ուներ, իր արվեստի մեջ հմուտ արհեստներ նաեւ օգտագործում։ Ինչ խնդիր լուծվեց ուսումնարանը Շուշիում բացելով աշխատատեղերի խնդիր, Շուշի զարգացման, Վարկանիշի խնդիր։ Ես ասեմ, որ նախ որոշումը կայացվեց Արցախում, որտեղ մենք գիտենք, որ նախ խորթային տարիներից մենք լավ ժառանգություն չենք ստացել, մեր բնակ ֆոնդը այնքան էլ լավ վիճակում չի։ Բացի դա էլ անշուշտ որ պատերազմը իր ծև գործը արեց եւ պատերազմի հետևանքով շատ ավերված մենք շինություններ ունենք, կառույցներ ունենք։ Արցախում էլ ընտրվեց Շուշին։ Այո, հենց նրա համար նաեւ որ Շուշին կարելի ասել նույնիսկ բազմադարյան։ Այո, ասում են, որ Շուշիի արհեստագործներ, այդ վարպետները, նրանց յուրաքանչյուր մատը մի արհեստ ուներ եւ բնութագրվում է որպես ոսկեմատիկ, ոսկեձեռն արհեստագործներ։ Շուշիում այդպիսի մարդիկ էին բնակվում։ Այո, դա մի գործոն էր, Քանի որ արեստավորների քաղաքին շատ հարիր էր ունենալ լուրջ արեստագործական մի դպրոց, եւ հենց Շուշին ինքը շատ ավերված է հսկայական աշխատանքներ կան Շուշին վերականգնելու համար։ Դա ինչ խոսք որ արդարացված էր։ Ու Շուշիում էլ հենց մեր աշկերտները ամեն օր տեսնում են վարպետների կատարած աշխատանքը, որ նույնիսկ ես էլ շատ անգամ մտորումների մեջ եմ, որ մի շենք չի, երկուսը չի, ինչպես են ձերքով մեր քարագործ վարպետները նմանատիպ հրաշ կառույցները Իդեպ Շուշի են գալիս նաև Արցախի սահմաններից դուրս մեր հայրը, մեր երիտասարդները։ Ուրեմն մեր ունկնդիրների համար նաև ասեմ, որտեղ մեզ անշուշտ որ նաև աշխարի տարբեր ծայրերում են լսում, ցանկացած հայ պատանի աշխարի որ ծայրում է լինի, մեր մոտ սովորելու են նույն պայմաններով, ինչ որ Արցախի հանրապետության կամ Հայաստանի հանրապետության պատանիները։ Պարոն Կարապետյան, ես ուսումնական տարվա սկզբին լսում էի հայտարարությունը։ Ինչ նկատեցի, որ տեղերը սահմանափակ են։ Սկզբից ունեինք ուսանողների խնդիր, ինչ որ կասկածամտություն կար, որ մեր երիտասարդները կգան արդյոք։ Հիմա արդեն հայտարարության մեջ ասում եք, տեղերը սահմանափակ են։ Արդյոք ունենք այդքան երիտասարդներ, որ տեղերը չեն բավականացնում։ Ուրեմն ես ասեմ, կոնկրետ մասնագիտություններ կան, որտեղ որ մենք ընդունելության ժամանակ ուղղակի փակում ենք արդեն ընթացքում որտեվ սահմանված տեղերի քանակը արդեն գերազանցում են։ Իսկ ունենք առաջին շրջանավարտները։ Առաջին շրջանավարտները մենք թողարկեցինք անցած գարնանը։ Այսինքն մենք ունենք երրորդ տարին ուսումնական հաստատության, իսկ ձեր կրթօջախում սովորելու տևողությունը 3 տարի է եւ դուք պայմանականորեն այն բաժանում եք 2 եւ 1 տարիների։ 2 եւ 1 տարիների դա ուղղակի 12-ամյա արտադիր կրթության պահանջն էր, որպեսի մեր կողմից տրված դիպլոմը համապատասխանի 12-ամյա դպրոցի հետ Դրա համար մենք ճկուն ձևով հարցելուցեցինք, բայց ինչ խոսք որ գործատուների արդարացի դժգոհությունը մենք տեսանք, որ 3 տարում արեստագործ վարպետ չեն պատրաստում։ Իսկն վաղ թե ուշ մենք սա հարմարեցնելու ենք միջազգային գործող նորմերին, երկամյա մասնագիտական կրթություն։ Պարոն Կարապետյան, կարծում եմ կարող ենք այս պահին երաշտական մի փոքր դաթար հայտարարել եւ ձեզ համար եւ մեր ունկնդիրների համար մենք հիմա կլսենք դասական երաժշտություն, առաջին անգամ, որ երկի տեսքով չէ մեր երաշտական դաթարը եւ դա ձեր ցանկությամբ է։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Բարև բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացրին ընդունիչները։ Եվ մերուն կնդիրներին նորից հիշեցնենք, որ ուղիղ եթերում հյուրընկալվել է Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանը։ Պարոն Կարապետյան, շարունակենք մեր զրույցը թեման ուսումնարան հիմնադրամ թեման է։ Ասենք, որ դուք բավականին լավ ծրագրեր արդեն իրականացնում եք եւ բավականին Հայաստանին նոր ծրագրեր, ասենք արևային համակարգեր, արևային էներգիայի օգտագործում, այսինքն սրանք միջև հիմա չկային եւ այսօր արդեն ունենք, որը ռազմավարական ծրագիր է, որը ֆինանսական խնդիրներ ունեցող անվճարունակ քաղաքացիներին կարող է բեռնաթափել որոշ խնդիրներից։ Անպայման արևային էներգետիկան ամբողջ աշխարհով մեկ շատ արագ զարգացող ոլորտ է, մենք էլ չպետք է որ այդ մնանք, Արդեն իսկ Հայաստանում էլ կա արևային էլեմենտներ արտադրող մի ընկերություն, կոչվում է Solaron, նոր գիտական հետազոտություններ են արվում, որ արդեն տեղական գիտական միտքը օգտագործվի եւ մենք մեր սեփական արտադրություն ունենանք ավելի զարգացած նոր տեխնոլոգիաներին անպատասխան եւ այլն։ Արևային էներգիան երկու ձևով է, որ հիմա օգտագործվում է մեր մոտ՝ տաք ջրի տեսքով եւ էլեկտրական հոսանքի տեսքով։ Մեկին մենք ասում ենք արևային տաքաջուր, մյուսին ասում ենք ֆոտովոլտայիկ էլեմենտներ, որը նաեւ միջազգային տերմին է։ Հիմա Շուշիում արդեն իսկ մոտավորապես 10 հատ հարևային ջրատակացուցիչներ կան տեղադրված, որոնցից մեկն է մեր ուսումնարանի տանիքում է դրված ճաշանի տակջուրն է մատակարարում, մյուսները մենք տեղադրել ենք ընտանիքների համար։ Սա բարեգործական ծրագիր է Ֆրանսիայի Ռոման համայնքի հայության կողմից, ովքեր որ այսպես ասած խավորության ծրագիր են իրականացնում այսինքն իրենք մի կտոր վճարում են ամբողջի համար ընտանիքները կամած-կամած վերադարձնում են գումարը Կա ծրագիրը արդեն գործում է։ Ծրագիրը գործում է, մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք 1000 ու մի ընկերությունների հետ թե Հայաստանում, թե արտասահմանում։ Փառք Աստծո, որ ունենք արդեն նաև պտուղները, Պարոն Կարապետյան, այս տարվա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակությունն ուղղակիորեն առնչվում են նաև ձեզ հետ, այսինքն Բերքարատ Արցախ խորագիրը գրող այս մարաթոնը նաև թույլ է տալու ձեզ իրականացնել ինչ որ ծրագրեր։ Ինչ ծրագրեր են դրանք։ Մենք մեր մասով մասնակցելու ենք արևային էներգետիկայի ծրագրերի կյանքի կոչմանը, դա նույնպես լինի եւ Տաքաջրի տեսքով եւ ֆոտովոլտայիկ էլեմենտների, այստեղ մենք ակտիվ համագործակցում ենք Հայաստան համայկական հիմնադրամի հետ, ոչ միայն ֆինանսական առումով, այլև մարդկային ռեսուրսի առումով։ Սա համատեղ նախագիծ է ու կարելի ասել բացառիկ նախագիծ բացառիկ նախագիծ է այո իսկ հնարավոր է որոշակի պահի այդ ծրագիրը գործի բավականացնի ամբողջ արցախի հերանեկարում դա է ապագայում դա է լինելու առայժմ մենք մարտ ամսից սկսելու ենք աշխատանքները շուշիի շրջանում եւ ասկերանի շրջանում իսկ Խարինտակ գյուղը ամբողջությամբ ապահովելու ենք արևային տակաջրով բոլոր ընտանիքների համար։ Այսինքն Շուշի եւ Ասկերանի շրջանն ներասվածը բոլոր գյուղերում։ Ավելի կոնկրետ եթե ասեմ, միայն Խարինտակ գյուղն է, որ ընտանիքների համար տեղադրվելու են արևային տակաջուր, իսկ մնացածը հասարակական նշանակության կառույցներ, հիմնականում համայնքապետարան, մանկապարտեզ, դպրոց եւ այլն։ Պարոն Կարապետյան, մեր նախկին վարչապետ, այսօր արդեն պետական նախարարը մի առիթով ասել է, որ Արցախի պետական համալսարանը հնարավոր է, որ մի քանի տարի հետո իր դիրքերը զիջի եւ առաջատարը լինի Շուշի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը։ Կան հիմքերը։ Ես կարծում եմ, որ պարոն <laughs> Պարոն պետնախարարը շատ ավելի ցանդակշուր հիմքեր է ունեցել, որ նման հայտարարություն արել է։ Ես ասեմ, որ անկախ ամեն ինչից մենք նախ շատ ուզում ենք, որ որ Արցախի կրթական համակարգը բարձրագույն մակարդակի հասնի, որտեվ առողջ մրցակցության պայմաններում են, որ լավ արդյունք ենք ունենում, բայց դե մենք անշուշտ որ չենք ուզում համեմատվենք, մենք ուղղակի մենք մեր հետ պետք է համեմատվենք ու շատ առաջ գնանք, ու մենք պետք է համեմատվենք մեր երեկվա օրվա հետ, սկզբունքով որ այսօր պետք է լինենք շատ ավելի լավը, իսկ վաղը լինենք ավելի լավը, քան այսօր ենք։ Իսկ երբ որ ասում ենք Եզնիկ Մոզյան ուսումնարանը Եզակի է տարածաշրջանի համար, ինչ նկատի ունեք, որ տարածաշրջանը, որ երկրներն են դրանք։ Տարածաշրջան ասելու մենք ընդհանրապես հակական տերմինոլոգիայով էլի թե ասենք, նկատի ունենք մեր հարևան պետությունները, հարևան պետությունների ամբողջ սպեկտրը, դա դիտարկում ենք որպես ռեգիոն, տարածաշրջան, մանավանդ վստահորեն համակարգը, որով մենք աշխատում ենք, եզակի, այսինքն dual system-ը, երկակի ուսուցման համակարգը դա միակն է Կոնկրետ ես ասեմ, Իրան, Թուրքիա եւ ամբողջ Անդրկովկասը նմանատիպ հաստատություն ունի, ինչ որ կա այսօր Շուշիում, Արցախում։ Պարոն Կարապետյան, կուզենային նաեւ իմանալ ձեր համագործակցությունը տեղի ուսումնարանների հետ, որովհետեւ գիտեմ, որ երբեմն երբեմն դուք հանդիպումներ ունենում եք, ծրագրեր քննարկում եք։ Մեր կանոնադրությամբ էլ հստակ դա ֆիքսված է, որ մեր առաքելությունը նաեւ Արցախում մասնագիտության ոլորտի զարգացմանը նպաստել է Դրա համար մեր գործող երկու ուսումնական հաստատությունները, արհեստագործական ուսումնարանները Ստեփանակերտինը եւ Մարտունունը, մեր ուշադրության կենտրոնում են միշտ։ Մենք մշտական շփումների մեջ ենք, ինչով որ կարողանում ենք։ Մենք եթե որևէ բանով կարող ենք իրենց օգնենք, իրենք ավելի հին են, եթե փորձով իրենք կարող են մեզ օգնել, այսքան ամեն դեպքում մենք պետք է մի ներկա պնակի մեջ լինենք կարևոր է։ Իսկ ինչ նորություններ ունեք, որոնց մասին կարող ենք արդեն խոսել։ Ձեր կայք էջում արդեն գրված է, որ նախատեսում է, ասենք, նոր ուսումնական տարվանից սկսել միջի մասնագիտական կրթական ծրագրեր՝ ավտոմատիկա, ռոբոտատեխնիկա, վերականգնվող էներգիաներ մասնագիտություններով, ինչպես նաև մեծահասակների վերապատրաստման ծրագրեր, վերականգնվող էներգիաներ մասնագիտությամբ։ Իսկապես նորությունները բավականին շատ են։ Առաջին անգամ նոր ուսումնական տարում 2018-19 ուսումնական տարում մենք սկսելու ենք նաև միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր։ Առայժմ դա նախատեսել ենք մեխատրոնիկա անվանումով, որը կա արդեն կրթական չափորոշիչը, հետո գուցեև փոփոխվի մի փոքր։ Դա ներառում է ռոբոտատեխնիկա, ավտոմատիկա եւ վերականգնող էներգիաներ, իսկ մեծահասակների մասով վերականգնող էներգիաների ոլորտի մասնագետները վերապահ պատրաստվելու, նաև մի մասնագիտության գծով դա շինարարմոնտաժային եւ վերանորոգման աշխատանքներ մասնագիտությունը մենք ընդունելություն են կատարելու նաև միջնակարգ կրթության, լրիվ կրթության բազայի վրա նախատեսվում է ունենալ ինչպես կայացած բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, մագիստրատուրա գուցե, ասպիրանտուրա գուցե, որոշակի մասնագիտությունների գուցե։ Դա հետագայում, որ դեռ մենք պաշտոնապես չենք հայտարարում, բայց մեր նպատակն է ապագայում ունենանք բազմաստիճան մասնագիտական շարունակական կրթություն ապահովող շատ լուրջ հաստատություն, որը որ մեր երկու հայկական հանրապետություններին կտա որակյալ կադրեր ժամանակակից շուկայի պահանջներին համապատասխան։ Նաև նորություններին ավելացնեմ երկու նոր մասնագիտություն մեր գեղեցիկ սերի համար, որ մինչ հիմա աստորեն հանգամանքների բերումով անհավասար պայմաններ էր ստեղծված, աղջիկները չէին կարողանում։ Նաև դա ազգային մտածելակերպի առանձնահատկություն է, որ շինարական արհեստներ չեն ուզում սովորեն։ Բայց կան ցանկացողներ։ Ցանկացողներ կային, ամեն տարի 4-5 աղջիկ ցանկություն ունեին։ Իհարկե շատ էլ հեռու չի, օրինակ, ասենք խճանկարիչի, նկարիչ ներկարարի մասնագիտ գիտությունների ինչու ոչ։ Տարբեր երկրներում կա փորձը հա, Ռուսաստանում, արտասահմանում, կանայք ընդգրկված են այդ ոլորտում։ Բայց դե բացառված չի նոր մասնագիտությունները, որ մեկը հասարակական սնունդ մասնագիտությունը, մյուսը կարի արտադրության տեխնոլոգիան, դրանք նաև հնարավորություն կտան աղջիկներին սովորել, շփվել ուսումնարանի հետ, ինչու ոչ, հետագայում գուցեև աղջիկները ուզենան նաև շինարական մասնագիտություններով սովորել։ Ինչ կարող եք հավելացնել, պարոն Կարապետյան։ Հարցադրումները լիարժեք էին եւ ամբողջովին պատկերը արդեն նկարագրեցին։ Միայն ես կուզենայի ավելացնել իմ դիմում խնդրանքներ մեր դիմորդների, ծնողներին, որ ծնողները ոչ թե ղեկավարվեն սեփական ամբիցիաներով կամ ցանկություններով, այլ ավելի լուրջ նայեն, թե երեխաներին ուղղորդելով դիպլոմավորված ուղակի ապահովելու համար տնտեսագիտական, իրավագիտական շաբլոն դարձած մասնագիտությունները ուղղակի ավելի ռեալն են իրականության աչքերին, մի հատ տեսնեն, թե իրեն շրջապատում ինչ աշխատանք հնարավորություններ կան։ Այն դեպքում, երբ որ վարպետ ասած բառը հերիք է, որ մենք հասկանանք արժեքը իսկապես վարպետի, եւ վերջի վերջո վարպետը աշտոն չի։ Վարպետը մինչև մահը մարդը եթե ցանկություն ունենա աշխատել, մինչև մահ կարող է աշխատել։ Եվ ինչպես Եզնիկ Մոզյանն էր ասում, արհեստ ունեցող որևէ երիտասարդ անոթի չի մնա, եւ ինչ ինչպես ժողովուրդն է ասում, արհեստն է մարդու ոսկե բիլազուկ։ Այնպես որ սելի երիտասարդներ Շուշի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի դռները բաց են, բայց նաև հիշենք, որ արդեն իսկ տեղերը սահմանափակ են եւ պետք է կարողանալ ճիշտ ժամանակին որոշում կայացնել եւ ճիշտ ժամանակին կարողանալ ընտրել մասնագիտությունը։ Միջայլոց պարոն Կարապետյան մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը այսօր արդեն այս զբոսաշրջության հաջախակի կազմակերպ կազմակերպում է դպրոցահասակ երեխաների համար մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշում ծրագիրը եւ դուք բարբերաբար այնտեղ ներկա եք համամիտ եք, որ պետք է երեխաներին դեր դպրոցական նստարանից անպայման մենք սովորեցնել ճիշտ կողնորոշվելու մասնագիտության հարցում։ Մենք ոչ միայն համամիտ ենք, այլև շատ շնորհակալ ենք եղել նախարարությանը, դա շատ շնորհակալ գործ է։ Անպայման պետք է փոքրուց երեխաները շփվեն, ինչպես որ մեր սերունդը դա տեսավ աշխատանքի ուսուցման արեստանոցների տեսքով։ Այսինքն սերը երեխայի մեջ պետք է արտնասնել մանկուց, որպես ճիշտ հասկանալ եւ ճիշտ ուղղորդել մասնագիտություն ընտրելուն։ Սրանով նաեւ զերծ պահել որոշակի բարթույթներից։ Անպայման։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, ես կփորձեմ որպես երիտասարդական ծրագրի խմբագիր նաև ձեր սաների հետ հարցազրույց ունենալ, լինել տեղում, հանդիպել ձեր ուսանողներին, նրանց լսել, թե ինչ պայմաններում են սովորում, ինչ պայմաններում են աշխատում եւ ինչ պայմաններում կարող են կայանալ որպես մասնագետ։ Այսօր այսքանը թերևս պարոն Կարապետյան, իսկ ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն ավարտում է օրվա աշխատանքը։ Հիշեցնենք, մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանը։ Շնորհակալություն ձեզ ձեզ պարոն Կարապետյան։ Զրույցը վարում էր Վարդուի Բաղդասարյանը, իսկ հնչյունային ռեժիսորն էր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք